الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهدي ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مذل له ومن يدلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته kamar yadda aka saba a rana da lokaci irin na yau muna haɗuwa a wannan masallaci mai albarka don mu ƙara tunatar da kawunanmu al'amuran da suka shafi addininmu na musulunci muna yin karatu a littafin al'adabul mufrat wallafar abu abdullahi muhammad ibn ismail al-bukhari rahimuhullahu ta'ala littafi ne wanda ya tattaro hadisai na ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wanda suke karantar da mu ladubba na addinin musulunci don ba mance ba makon da ya gabata mun tsaya ƙarshen babi na 317 a ƙarshen hadisi na 747 da haka a yau insha Allah ta'ala za mu tashi a farkon babi na 318 a kan hadisi na 748 babin yana cewa babu na faƙati babi na faƙatin rajili ala ahali wannan babin zai karantar da mu ciyarwar magidanci ala ahalihi a kan ahalinsa iyalansa kenan kenan yanzu malam ya gama tattauna mana hadisan da suka yi magana akan bako da kuma bakunta to yanzu kuma an dawo ciyarwa ta iyalai shine sai ya fara budewa da wannan babi babu nafaqatir rajuli ala ahlihi nan da yace ala ahlihi ko ya tattaro matar shi da 'ya'yan shi wa man ya jibbu na faƙata hum alaihi da kuma duk wanda yake wajibi ne ya ciyar da shi kamar iyayensa in sun tsoho kuma ba su da shi su ma sun shiga ciki kamar yaron gida hadimi kenan wanda yake yin aikace-aikace a cikin gida ko yarinyar gida to wannan babi zai tattauna a kan ciyar da su na shi shine ciyar da su ba su abinci da abin sha da sauran abubuwa na yau da gobe wanda rayuwa take tafiya da su kamar abin da ya shafi tufafi abin da ya shafi man da za su man shafawa sabulun wankinsu sabulun wankansu waɗansu malamai ma suna shigar da magani a lokacin da ba sa lafiya su an nafaka ba ta tsaya kan ciyarwa ba kaɗai duk ta tattaro waɗannan abubuwa wanda su ne sinadaran da suke taimaka ma rayuwar ɗan adam ta tafi قال البخاري حدثنا حجاج قال حدثنا حماد ابن زيد عن أيوب عن أبي كلابة عن أبي أسماء عن ثوبان عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن من أفضل دينار أنفقه الرجل على إياله ودينار an faƙahu ala ashabihi fi sabilillahi wa dinarun an faƙahu ala dabbatihi fi sabilillah ƙala abu ƙilaba wa bada abil iyal wa ayyu rajulin a azamu ajaran min rajulin yunshiku ala iyalihi sigarin hatta yughnihumullahu azza wa jalla wannan hadisin ya fito daga saubana saubana sahabi ne anin nabi sallallahu alaihi wasallam shi kuma ya karbo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam mandala ce inna min afdali dinarin daga cikin dinari mafi falala a babin ciyarwa ma'ana cikin dinare wanda ake ciyarwa to daga cikinsu wanda ya fi falala wanzan Allah ya ce dinarun an faƙahu an rajulu ala iyalihi shi ne dinarin da mutum ya ciyar da shi a kan iyalansa ya ciyar da shi ga iyalansa ya sai musu abinci suka ci ko ya musu wata hidima da shi ma'ana cikin dinaran da mutum yake kashewa wannan zai kashe wuri kaza wannan zai kashe wuri kaza wannan wuri kaza to wanda ya fi falala shi ne wanda ya ciyar da iyalansa ma'ana duk lokacin da mutum ya samu kudi makaddara yanzu mai albashi ne an yi albashi da ya karbo albashinsa sai ya zauna ya bajet kaza zan yi kaza da shi kaza ga abin da zan yi to duk wanda inda ya yi domin allah ne zai sami lada inda ba cikin sabon allah ne ba <clears throat> to amma a ciki waɗanda za su fi kawo mashi lada shi ne wanda ya ciyar da iyalansa da shi mun fahimta sannan ya ce na biyunsu wa dinarun an faƙahu ala ashabihi fi sabilillahi shi ne dinarin da mutum ya ciyar ga abokansa su ne ashabihi amma fi sabilin sabilillahi a lokacin ana filin yaki ana jihadi ya taimaka musu ya ba su wani abu tsawon kudin ne ya ba su koko abin kudin ne to shi ne daraja ta biyu wa dinarun an faƙahu ala batihi fi sabilin sabilillahi na hukunsu shi ne dinarin da ya ciyar da dabbarsa fi sabilillahi shi ma a filin yaƙi shi ne ma'anar fi sabilillahi ya tafi da doki ko raƙumi a wajen jihadi ya sai ma wannan dabba abincin da za ta ci ciyawa ko wani abu ne daga cikin dangin abubuwan da suke ci to shi ne daraja ta uku haka manzan Allah ya faɗa ƙala abu kilaba abu ɗaya daga cikin marwata hadisi <coughs> ya ce wa ayyu rajulin a azamu ajarar min rajulin yunfiku ala iyalihi sigarin hatta yugnihumullah azza wa jalla abu kilaba ɗaya daga cikin marwata ya ce to yanzu a sa wannan hadisi na manzan Allah wa ayyu rajulin wani mutune ne a azamu ajaran wanda zai fi yawan lada min rajulin sama da mutunan da yunfiku ala iyali yana ciyar da iyalansa sigarin tun suna kanana hatta yughnihumullahu har Allah ya wadatar da su su sun girma wa zai kai shi lada to shekara da yana ciyarwa yaro tun yana jariri ana ciyar da shi ana shayar da shi nono ai sai mai gida ya kawo abinci mamar ta ci sannan za ta samu nonon za ta bashi ya zo ya fara cin abinci ya girma ya fara rarrahe a sa shi firamare a kama a sanya ya sakandare har shi ma ya aure shi ma yanzu ya zama independent to abu kilaba ke cewa zai kai wannan mutunan lada wani kuma ya'yansa su goma ya irin wannan hidimar mun gane ko kudin tara kawai ka dauka kudin da ake bayaro na breakfast idan da za a lissafa su tun yana firamare a lissafa abinda ake bashi har ya kara firamare har ya shiga sakandare ya kara sakandare wani fahaya ta haya institution ana dan bashi to da za a lissafa su ba ƙananan kuɗi ba ne ba sannan ka koma tufafin da ya sanya tun yana jariri har ya girma a lissafa ko da takalmi ne aka sai mai ko safa sannan ka dawo abincin da ya ci mun fahimta to shi yasa gukila ba ke cewa to in kau haka ne to lalle babu wanda ya kai mutunan da ya ciyar da 'ya'yansa tun suna ƙanana har suka girma ba wanda zai kai shi lada wannan ya nuna mana cewa abinda mutum yake ciyarwa a gidansa akwai lada ladar ma suka ce kala biyu ce kamar yadda za mu gani a can gaba lada ta farko da wannan malamai suka ce ciyar da iyali wajibi ne yanzu mutum kawai ce ba zai bada abinci gidansa ba kuma yana da shi da gangan ya yi ma'alla laifi domin ciyarwa wajibi ce wanda ya yi wajibi ana ba shi lada ko ba a ba shi ana ba shi lada kaga ya samu lada nan ta yi wajibi to can gaba za mu ga ya ce duk wanda ya ciyar da iyalansa yana mai kwaɗin lada malamai suka ce wannan kuma wata lada ce ta daban domin ai shi abin da yake wajibi wanda ya aikata shi don me ya aikata adan ladar dama ya aikata to amma a wannan ruwa da za mu nan gaba sai aka ce in ya yi haka yana mai kwadan lada to allah zai ba shi ladar don haka lalle a biyu kokari mu ga cewa muna sauki wannan nauyi-nauyi bakin gwargwaro kuma duk lokacin da za ko ruwa za ka saya a gidanka ka hararo samun lada a wajen allah ka yi don ka samu lada to za ka samu lada ɗin allah ya samu dace قال na Hajjaju, حجاج قال na شعبه قال أخبرني عدي ابن ثابت قال سمعت عبد الله ابن يزيد يحدث عن أبي مسعود البدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أنفق نفقة على أهله وهو يحتسبها كان له صدقة to kaji ɗaya hadisun go manzan allah sallallahu alaihi wasallam a wannan ruwayar ta abu mas'udin albadari abu mas'ud albadari mun taɓa yin magana kansa ko wani ne abu mas'ud albadari ko kuma tashi na maka ce sunansa batu ibn nafin har muka ce badar ɗin da ake jingina masa ba yakin badar ya je ba shi dan unguwan ne inda aka yi badar ai wuri ne ana ce mashi badar akwai wata rijiya waɗansu malaman tarihi sun ce rijiya ita ake ce ma badar waɗansu kuma suka ce a shi filin shi ake ce ma badar to ana aka yi yakin badar to wanda ya je yaƙin badar a sahabbai ana ce mashi badariyu dan unguwa inda aka yi yakin shi ma haka ake ce mashi shi yasa malaman tari dole sai sun bambanta maka saboda su yan badar wanda suka yaki suna da falala ta musamman a wajen Allah ko sun fi dan unguwai <clears throat> to shi sanya <clears throat> malamai in sun zo bayani sai su ce to wannan badar din shi ta yaki ce wannan badar din shi ta unguwa ce to shi wannan ukubatu ibn amir abu mas'udin al-Badari dan unguwa ne shi <coughs> mun gane ya ce anin nabi sallallahu alaihi wasallam ya jiyo daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallam manzon allah ya ce man an faƙa na faƙatan ala ahlihi duk wanda ya ciyar da wani abin ciyarwa ga iyalansa na ja abin na kira ko allati tufidul umum ko ya ƙarama ko mun girmanta inda ya sunanta ciyarwa to duk wanda ya ma iyalansa haka wa huwa yahtasibuha yana mai kwaɗan lada yahtasibuha yana mai kwaɗan lada sai mun Allah ce ni kanat lahu sadaqatul ta zama mi sadaka gare shi to kaga cewa ta zama sadaka karin lada ne ko ba haka ba tunda can baya mun yi bayanin cewa ciyarwa dinnan wajibi ne wannan kuma sai aka ce kanat lahu sadaqatun zata zama sadaka gare shi ashe kenan kun ga wata lada ce ta musamman ta sadaka din za a dauka a bashi amma ba ta ainihin wajibi din ba wani dama shi da ya yi automatically a zai same ta mun fahimta so don haka duk wanda zai ciyar amma ya ta wannan sai mutum ya guraci samun lada sannan zai same ta domin ya ce ya ciyar wa kuwa ya hatasi buha yana mai kwadon samun lada waɗansu malamai suka ce duk abinda ma mutum zai yi na ibada to ya cakuda da kwaɗan samun lada to sai ya samu lada a wajen Allah mai girma da ɗaukaka mun gane. sai wa huwa ha aka ce kanin lahu amin sadakatun al-imam an-nawawi rahimahullahu ta'ala a sharhu sai a sharhin sunan muslim yana cewa fihi bayanun anna al-murada bis sadaqa wan nafaqa al-mutlaqa fi baqi al-ahadith idha ta shi wannan ya nuna mana cewa ita sadaka da annafaqatul mutlaqa duk wata nafaka duk wata sadaka wadda ta zo a cikin wani hadisi ko ma wanne ne da duk wani hadisi wanda ya zo da maganar ciyarwa to sai idan mai aikata ta yayi yana neman lada a wajen Allah wa ma'anahu arada biha lahi ta'ala fala ya dukuli fihi man an faƙaha zahilan walakin ya dukulu almuhtasibu wa ɗariƙuhu fil ihtisab an ya tazakara annahu ya jibbo alaihil infaq alazzawajati wal adafal auladihi wal mamluk wa gairihim mimman tajibbu nafaqatuhu ala hasbi ahwalihim waqtilafil ulama fihim Imamin nawa ya ci gaba da cewa yadda ake yi domin allah yadda ake ihtisabi shi ne mutum ya ciyar wa ya tazakar annahu ya jubbu alaihin infaq ya dinga jin cewa wannan aikin da yake wajibi ne a kansa ya ciyar da matarsa ya ciyar da iyalai kuma yana yi ne don ya sauke wannan wajibcin yana yi ne don ibada ba wai don al'ada ba ko yau aka saba haka ake gani ana yi a'a ko a mai kaje za ka siya ka kawo gidanka ka ji cewa wannan aikin da kake ibada ne kuma kana yi ne don ka sauke wajibin da allah ta'ala ya dora maka to sai ka samu lada amma kawai in ka ɗauka al'ada ne in kana da mata ka bata abinci in kana da kawai al'ada ne dole ka bashi abinci ba ka jin karkashin cewa wannan ibada ce to ba za ka samu wannan ladan ba amma wancan na iskatul wajib ka yi bajin da ke kanka tun da ka ba su da haka duk abin da za ka yi ka dinga safi mun gane ya zo a cikin annihaya ya ce wal ihtisab abin da ke al ihtisab shine dalabul amali Lahi ta'ala wa sawabihi shi ne lokacin da mutum zai yi aiki ya yi domin yarda Allah kuma idan yana son Allah ya bashi lada an ce ana samun lada ko to kai da wannan niyyar kai kana yi ne don Allah ta'ala ya baka lada Allah ya samu dace قال البخاري حدثنا هشام ابن عمار قال حدثنا الوليد قال حدثنا Rafi رافع Isma'il. Ibnu rafi'in qala haddathana muhammad ibn munkadiri an jabirin qala qala rajulun ya rasulullah indi dinarun qala anfiqhu ala nafsika qala indi akhar fa qala anfiqhu ala khadimika aw qala ala waladika qala indi akhar qala da'ahu fi sabilillah wa huwa ha wannan hadisin an karbo daga jabir jabir ibn abdullahi kenan ya ce wani mutum ya ce wa manzan Allah sallallahu Alaihi wasallama indi dinaru ce ya rasulullah yana da dinari daya dinarin nan fa yanzu ba ƙananan kuɗi ba ne ba yanzu nawa ne rubu dinar to kaga rubu dinar duguna to sau hudu shi ne dinari da wajen dubu dari ke da to kaga ba da kudi ba ne ba a yanzu to wannan mutu da ya zo cewa manzan allah sallallahu alaihi wasallama ya ce ina da kudi ina dinari kuna daya sai manzan allah ce an fi ku ala nafsika to ka ciyar da kanka na ka yi makanka hidima da shi Kada sai ce indi akhar ina da wani Kada sai manzan Allah ce mashi an fi ku ala khadimika au ƙala waladika su to ciyar da khadiminka khadimi shi ne yaren gida to ka ciyar da shi au ƙala waladika ko ko cewa yi waladika ka ciyar da ɗanɗanka mun gani daga nan sai ya ce mi kala sai wannan mutum ne ya ce indi akhar ina da wani yawon zan Allah kala sai manzan Allah ya ce mashi da'ahu fi sabilillah to ka sanya shi fi shi, mai fi shi ne wajen abin da ya shafi jihadi sai ce huwa a kasuwa to kuma wannan na ƙarshen shi ne wanda ya fi daraja duka amma wannan ziyada ɗin huwa a kasuwa albaniya ce bata inganta ba mun gani bata inganta ba huwa da ifin ƙarin hadisan can farko ya inganta amma wannan las na ƙarshe ɗin nan na jihari ɗin nan to shi ne ziyadar da suka ce ba ta inganta ba mun fahimta su don haka ba wannan amma wancan cewa ka ciyar da kanka da iyalanka wannan da yana cikin waɗanda ake ba na faɗa waɗanda ake so a ciyar da su a ita wannan eh, sunanta um, a cikin isnadin akwai ismail ibn rafi'in abu rafi'in almadani gan shi ko? to shi ne yake da abin ga shi ne yake rawi da if yana da rauni to abinda ya sanya aka ce sauran sai inganta su suna da shaida akwai akwai waɗansu hadisan wanda suka wuska ambaci waɗannan amma shi wannan na ƙarshe ɗin ba wani hadisi wanda ya zo ya ambaci shi to shi sanya sai albani ya ce wannan ƙarin na ƙarshe ko wannan jimla ta ƙarshe ba ta inganta ba ƙalar bukari haddasa muhammad ibn yusuf ƙalar haddasa na sufiyanu an muzahim an zufar an mujahidin an abi huraira an nabi sallallahu alaihi wasallam ƙal arba'atu da nanira dinaran a ɗaita hu miskinan wa dinarin a ɗaita hufi raƙabatin wa dinarin an faƙata hufi sabilillah wa dinarin an faƙata hu ala ahalika huma alladi an faƙata hu ala ahalika wannan hadisin daga abu huraira allah ya ƙara masa yarda manzala ya ce arba'atu da nanir dinarai ne guda hudu lirare ne guda hudu mun gane a wannan arba'atu da nalir din suka ce mubtada'a ne shine muftada'a khabar dinsa ba a zo da shi ba abinda ke khabar din shine afdaluha sai zaman toke kenan abinda ake nufi arba'atu dinari dinar dinanira afdaluha dinarai guda hudu a cikinsu wanda ya fi falala to sai aka waɗannan aka ce dinari na farko dinari ne a ɗai miskinan aka ba miskini sadaka da shi wa dinarin a ɗai tahu fi raƙabatin dinari kuma ya je aka taimaka ma wani bawa ya sami yanci shi ne raƙaba sannan wa dinaran an faƙata hufi sabilillahi wannan kuma ya ba da taimako wajen jihadi sannan wa dinarun an faƙata hu ala ahalika dinari ɗaya kuma mutum ya cike ya ba da shi ga iyalansa to ya ce afdaluha wanda ya fi falala a ciki a cikin waɗannan hudun duka Shi ne dinarun a afon allabi an faƙatahu ala ahalika wanda ya fi falala ne wanda mutum ya ciyar da iyalansa wanda ya fi falala a cikinsu kun gane kaga na farko aka ba miskini waye miskini a muhtajan fa yashmilu alfaƙir faqir aidan nan da aka ce miskini fakiri ma ya shiga ciki da ba kun san akwai sabani tsakanin fakiri da miskini wanne ne a hawaju wanne ne ya fi bukata wasu malamai su ce miskini waɗansu kuma su ce fakiri maƙalat almalikiya fakiri shi ne a hawaju eh fakiri ta shi ne manhuwa fakiri man huwa faƙir idan baya fakiri kenan na wanda aya eh, shi ne fakiri miskini ba <laughs> Allah sai to nan in ka ce haka kenan nan ba fakiri sai dai miski miskiyai to a ra'ayi ta halin dai <laughs> to shi kenan da miskini da fikiri dai duk mabukata ne wannan ya ba ya ba miskini wannan kuma ya taimaka aka yanta bawa wannan kuma ya bada fi sabilillahi manzo Allah ce to wanda ya fi farada wanda ka cira a gidanka wanda ka bada a gidanka aka ce to ya fi kawo lada kaga hadisin can na farko da ya fito kenan wanda ka bada a gidanka ya fi lada to sai ya ce babu mini ne yi ujar fi kulle sha'in hatta lukuma ya rafa'uha ila fiye ciki mala ya ce babu wannan babi zai karantar da mu yi ujar ana ba da lada fi kulle sha'in a cikin duk abin da aka yi na ciyarwa sai ce hatta lukuma hatta loma daya ya uha ila fiye imra'atihi wadda mai gida ya saka a bakin matarsa loma daya to yana ga plate daya mun gane ko loma daya ka bada yi ujaru za a rubuta lada a wannan hadisin malam ya ce haddasa abul yamani kala haddasa na shuba an zuhuri kala haddasa ni amir ibn sa'ad an sa'ad ibn abi waqasin annahu akhbarahu sa'ad ibn abi waqasin ya bashi labari annan nabi sallallahu alaihi wasallama qala li sa'adin cewa ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce masa'at innaka lan tunfika nafaqatan tabtagi biha wajhallah illa ujirta biha hatta ma taj'alu fi fi fi fami imra'atika manzala ce masa innaka kai sa'at lan tunfika nafaqatan babu wani abu da zaka ciyar na ciyarwa azza wa jalla mai girma da ɗaukaka illa ujirta face sai a rubuta maka lada sai a rubuta maka lada ya ce hatta ma ta ji alifi fami imratika har dai abinda mutum ya saka a bakin matarsa abinda za a saka dai ya bai wuce loma ɗaya ko to ɗaya ɗin ce mutum ya saka a cikin bakin matarsa babu laifi zai samu lada kaga ina ga plate da haka abincin da magidanta suke kaiwa gida ana ba da lada sai mutum ya ƙara dagewa ya gaya abin da ya kamata mun gane alimamin nawawi rahimahullahu ta'ala yake cewa fihi istihbabil infaq fi wujuhil khair wa fihi anna al-a'malu binniyat wa annahu inma yuthabu ala amalihi biniyatihi wa fihi anna al-infaqi ala al-iyal yuthabu alayhi idha qasada bihi wajhi Allah ta'ala al-imam an-nawawi yace a cikin wannan hadisin yana nuna mana mustahabbancin ciyarwa ta kowace fuska ta alkhairi domin nan a nawa aka faɗa wannan dinari an ba da shi wajen miskini wannan dinari an ba da shi wajen 'yan tabawa wannan dinarin wajen jihadi wannan duk ba fuskokin alkhairi ba ne ba to da ana son musulmi ne wannan miskini kaɗan taimaka mashi musamman irin wannan lokacin kaɗan taimaka mashi wani bai da shi <laughs> allah sauri mutane suna cikin hali wani ya roman text abinda ya ce min ya ce da allah malam ku taimaka min da abincin da za a ci a gidana daga ƙarshe sai sa wallahi in ba ku taimaka ba za a fara mutuwa da. <laughs> na ce to a zai fara mutuwa kai ko wani ciki ya abin ka aka baka ya dariya kuma na sun da gaske yake wallahi haka yasa ce wallahi za a fara mutuwa na ce to allah ya samu hita to kaga irin wannan yanayin idan allah ya hore mutum ana son ya dauka ya bada dauka ya bada to su mutane sai ga ban san yadda suke mutum yana bukatar taimako sai ya taho wajen liman to shi liman albashi ake ba shi ko ko shi ida ake sabo kudi ya bada su duk gidajen bai sai yi ta iske mutane ciki wannan ya zo shi bai da kaza wannan ya zo shi bai amma ba ba wanda zai ci to shi liman ida ke. <laughs> Eh? <laughs> Allah ya rufa asiri to kaga irin wannan lokacin ana so idan mutum Allah ya hore masa ya dan bada na muna waɗanda ayyukan na alheri da an samu sauƙi musamman waɗanda Allah ya ba kuɗi wani kuɗi suna nan kamar su kashe shi amma makwabcin zai kwana da yunwa bai damu ba zai fito ya tai ya ɗauki 'ya'yansa a kai su makaranta ta kuɗi mai tsada amma kila zai ga dan makwabcinsa da tara ba zai iya cewa ba kai me yasa baka je makaranta ba ya ji mai dalili tana yawa wani dalili ne financial amma ba zai wannan ba Allah ya sauke to ka ga limamin noci a cikin wannan hadisin yana wana mana mustahabbancin ciyarwa ta fuskoki na alkhairi wa fihi annal a'malu niyyat, hadisin kuma yana tabbatar mana da cewa innamal a'malu binniyat aiki sai an yi niyya ko domin ciyar da iyalin nan sai an yi da niyya in niyya ce za ta bambanta shi da al'ada in baka saka niyyar ba to ya koma al'ada mun gane sannan wa annahu innama yusabu ala amalihi bi niyyatihi ana ba mutum lada ne gwargwadon niyyarsa sannan hadisi yana nuna mana ciyar da iyali ana ba da lada in kasa da bihi wajen lahi ta'ala idan mai ciyarwa ɗin ya nufi Allah ta'ala wafihe annal mubaha idan kusa da bihi wajen Allah ta'ala tsara ɗa'a wa yi sabu alaishi sannan wannan hadisin yana nuna mana bayan ciyarwa duk abin da yake mubashi idan an nufi Allah da shi to yana koma aiki na da'a sai ya koma ibada to abinda mubahi ne mun gane to idan kai kan ka ci abinci mine ne halal ne ko in ka ce kai ni ba ni ci abinci wa kai malaihi kan ka kai wa <laughs> to abincin in za ka ci ka ci da niyyar cewa ibada ce za ka yi za ka ci ne don ka samu karfin jikin da za ka iya bota ma Allah sai kuma rubuta maka lada mun gane shi yasa manzan Allah ce hatta lukuma taj'aluha fi fami imra a wata ruwa fi fi imra'atika mun gane to Allah samu dace da kawar mai gace

haka ne hmm. a shi hadisun ai ba cewa a soyo da kwafe ba shi hadisun a sanya mata a baki aka ce ba cewa aka yaje ya so ya kawo ba ba shi ne ba su abinda suke kallo a mazhabin malikiya shine zahirin maganarsu cewa miji shi zai kawo abinci wannan hidima da mata za ta yi a gida ba haƙinta ba ba ba haƙinta ba ne ba haka malikiya suka ce amma wannan magana tana da rauni saboda ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wata rana ɗiyarsa fadima ta zo gida tana son a bata bayi kuyangi wanda za su dinga taimaka mata ayyuka wanda Allah ya ce a ga wani zikiri nan je ku yi ta yi ya ce mata shi mai gida shi ke fita waje ya samu idan ya samu ya kawo gida ita kuma mata ita ke da haƙƙin ta ɗauka ta gyara ta yi abinci kaga a ta'awun ake yi taimako ake shi miji ya je ya kawo ita kuma mace ta gyara so bayan da aka ce wai mace ba za ta yi abinci ba ba za ta yi hidima ba sai dai kawai ta zauna a je a kawo mata ba a ce haka ba ka gane so da haka ita ke da haƙin yin waɗannan abubuwan shi miji shi kuma haƙinsa ya kawo amma babu laifi in an mata ne akan wannan in kana albashi ya kamata duk wata ka ɗan yi mata wannan albashi ita ba wa salam. Eh, niyyar jimin wutota a can baya shine lokacin da za ka sai wannan aka ji cewa ibada ce kake yi kana kokarin ka sauke wani nauyi ne wanda Allah subhanahu Ta'ala ya dora maka shine niyya din ba da baki ka ce na niyya kaza a lokacin da za ka saya idan abinci ne za ka saya ka ji a ranka cewa wannan aikin da kake yanzu ibada ne to shine niyya ne na'am eh, an ce eh na'am a ah, nan ana gaya maka haƙoƙinta ne ai ba kai ka ce ba kai gaya maka aka yi to yanzu da gidanta take cin abinci yanzu kai ne ke da wannan haƙƙin kaga ba niyya ake sanya kai ba yanzu ana ba ka bayani ko ana ilmantar da kai ne ko ana tunatar da kai cewa yanzu haƙƙin ciyarwa ya tashi da kan iyaye ya dawo a kanka sai ka ce to ji shi yasa ai shi wakilin in an je kaga cewa ake ka gaya mashi kaga labari ake ba shi kenan to da in ya ji ne to shi kuma daga nan ne zai abin ganin wannan bayani ne ake ba shi ko ilimi amma shi lokacin da ya tafi aikatawa shi yasa a hadisun manzan Allah ya ce mine ne idan ya nufi mai hadisun yake cewa ya tasibuhu ya ya tasibuha ya nufaci Allah mana ya nufaci wannan aiki da yake yana yin sani domin Allah ya bashi lada to zai samu lada in bai haka ba ba zai samu lada ba ta koma al'ada ta koma al'ada kenan domin al'ada ai shine miji ya ba mace abinci amma abinda zai bambanta shi da wannan al'adar domin aiko waɗanda ba musulmi ba in sun yi aure miji yana kawo abinci kaga wannan shi babu lada saboda baya jin zai samu lada bai jin ibada ce yake to shi musulmi in ya goya da wannan kyakkyawa niyya ta cewa yana yi ne don ya sauke nauyin da Allah ta'ala ya dora masa to shi ne zai samu lada amma idan shi ma ya je kawai ya kawo to shi ma kaga ya koma irin wancan nan Allah samu dace na a eh. a'a ita faniyan nan ba abinda ake ce ma shi shine alƙaziyin abu da gangan shine niyya shine ake ce ma ba wai ka faɗi da baki bane ba a ka yi abu ayin za ka ci abinci da wace mai manufarka na cin abinci ai manufarka na cin abinci shine don ka samu karfin da za ka yi ma Allah ibada duk musulmi da wannan ya kamata a ce yana cin abinci a abincin nan da nake ci ba yana cin shi bane ba kawai don in yi maganin yunwa a a wanda ba ba musulmi ba shi yasa yake cin abinci to kai musulmi ne a zaman bambanci ni ina cin abincin nan ne don in magance yunwa in samu karfi wanda zan iya yin sallah in samu ƙarfi wanda zan iya tsayuwa a sallah in samu ƙarfi wanda zan iya tashi in yi ƙiyamun laili to shi musulmi da wannan manufar ya kamata a ce yana cin abinci ita kuma wannan manufar yaka kaga ba wani ka je ka faɗa ba a cikin zuciyarka zaka sanya ta ya kudirce ta shi kenan ta zama ka. Allah samu dace to sai malam ya ce babu addu'a'i iza baƙiya thuluthul layl babi na gaba zai karantar da mu cewa addu'a iza baqiya sulusul laili idan ya rage yanki ɗaya in an kasa dare gida uku <laughs> mun gane me yasa Limamin imam bukhari ya kawo wannan hadisin ana bayan ya wuto inda aka yi maganar addu'a a can bayan an yi maganar ladubban addu'a ko da zikirori a can ya kamata a ce an yi wannan babu amma sai ya tsallako da shi ya zo ya magana baki can baya ma an yi magana giba aka zo aka yi magana baki yanzu an zo an yi annafakatu alal iyali sannan kuma sai ya kawo wannan kuma babi ɗaya kuma shi kenan sai ya kulla kuma batun adda sai kuma aka ci gaba me hikimarsa na yin haka ɗin bari makaranta hadisin kai nazari kayan ma'abanka imamul bukhari ya ce babu addu'a iza baqiya sulusan sallai, addu'a in ya rage yanki ɗaya cikin yanki uku na dare haddasna isma'ilu qal haddathani maliku an ibni shihabin an abi abdullahi agar an abi hurairata an na rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ƙala yanzilu rabbuna tabaraka wata ala fi kulli lailatin ila sama'id duniya hina yabqa sulusul layl al-akhir fa yaqulu man yad'uni fa astajib lahu man yas'aluni fa a'diyahu man yastaghfiruni fa aghfira lahu wannan hadisin daga Abu Huraira shi ma Allah ya kara masa yarda yace yanzu rabbuna tabaaraka wa ta'ala fi kulli lailatin ubangijinmu allah mai girma da ɗaukaka yana sabkowa fi kulle lailatin aka ita kake gani ita ce sama'in duniya wannan marfin da kake gani shi ne marfin sama ta ɗaya ko to idan da za ka huda nan ka wuce to akwai sama ta biyu samanta akwai sama ta uku har zuwa sama ta bakwai to kaga aiwacin sama ta biyu a ba ce sama'id duniya ba nan daga nan ƙasa ba ita muke gani ba to shi yasan ya ce ila sama'id duniya kenan ubangiji yana sabkowa wannan samar wadda muke gani idan mun ɗan kai mun gane sabka wadda ta dace da shi sabka wadda ba mai iya wanda zai kwatanta maka ita yadda ka ji an ce yana sabkowa duk malamin duniya nan suka za ba wani malami wanda ya ƙara wucewa gaba ya wani bayani an ce da yana sabkowa to kawai ka yadda mun gane shi yadda da manzan Allah ba sallallahu alaihi wasallama in ka ce na yadda annabi manzan Allah ne daga cikin ma'anar wannan shaidar har da kudirce cewa za ka gaskata manzan Allah a cikin duk abin da ya faɗa da ka ga mutum yana shakku to can ya baro imaninsa wani wuri annabi ya ce yana kowa kawai ka yadda shi ke karka tsaya wani cewa to ya za a abin kasan akwai sai ga waɗansu sun tsaya shi nassi ba a haɗa shi da hankali ya fi ƙarfin hankali domin yanzu nan idan mun ce yana kowa sama duniya to wani sai ya ce to <laughs> tawa da gari sawai to an gaya maka shi ubangiji ba a siffar shi yauwa ba za ka iya ce ta ina ba ba ruwanka sannan an ce yana sabkowa dinnan ne idan ya rage yanki ɗaya in an kasa dare gida uku kaga yanzu alfijir yana fita karfe nawa biyar saura ko kwata haka ko wani abu kamar haka nan rana tana faduwa nawa ko shidda saura afwan rana kaga yanzu tana faduwa shidda da wani abu ko ya kai da rabi to idan ka wani wannan lokacin abubuwa ake samu awa sha biyu sun ka kasa ta gida uku kaga awa hudu za ka samu ko za ka samu awa hudu daga karfe shidda da rabi bakwai da rabi takwas da rabi tara da rabi goma da rabi kaga yanki ɗaya ya ƙare sai ka ce sha ɗaya da rabi sha biyu da rabi ɗaya da rabi biyu da rabi yanki biyu sun ƙare to daga biyu da rabi uku da rabi hudu da rabi biyar da rabi a uku aka samu ƙarshe bai kai sha biyu ba awa sha ɗaya ce yawa to kaga dai daga wajen uku da rabi ne zuwa to wannan shine yankin dare na ƙarshe a wannan lokaci ne Allah yake wannan sakkowar ila sama'id duniya zuwa sama ta duniya to wani sai ya ce to in mun yi wannan lissafin akwai bambancin lokaci tsakanin Najeriya da Saudi Arabia Saudi Arabia suna gaban mu da awa biyu ko lokacin da namu zai kare mun ce alfijir yana fita biyar da rabi ma misali su already a wurin su bakwai da rabi lokacin to su karhe ta gari wata kasar ma tana gabanmu da awa goma ko? to wai lokacin na wace kasa sai ka ce kai ba ruwanka da kowa na wace kasa kai dai ka yadda da annabi ya hidi kuma ka yadda to duk waɗannan ba hanyoyi ne na kora hadisi ba duk wanda ka je ya biyo ta nan yana son ya kora hadisi to bai sai da ake kora hadisi manzo Allah ba ba wannan ce ka'idar da malamai suka sanya ba to za ga waɗansu sai ka ga sun zo sun biyo ta wani ba wai ma sai cikin yan bid'a ba har cikin ahlus sunna ina ce ahlus sunna in mun dauki mafhumin kalmai kasan duniya musulmi ana kasa musulmi gida biyu ne musulmi da ahalu suna da shi'a wani lokaci hayan ɗariƙa ana suna cikin ahalu suna to za ka ji hayan ɗariƙa waɗansu suna sukar wannan hadisa su ko dama 'yan ƙura'anin wannan ba a maganarsu 'yan shi'a ma ba a maganarsu to wannan dai shine da manzan Allah ya faɗa namu shine yarda amma kaifiyar ba wani wanda zai iya gaya maka sannan in ka zo duk kana wannan bayanin yanzu fa kana magana dan adam ne eh, wannan Allah ne aka ce na saukowa shi kuma laisa kamithlihi shay'un so mutum ne zaka fara tunanin to ta ina saman zai je tsaya mutum ne zaka fara tunanin karhe nawa zai zo na nan kasar karhe nawa zai je can kasar wannan duk mutum zaka yi ma wannan abin gadan wannan shi Allah ne ba ba wanda ya san yadda yake laisa ka ko ko mu ce bai kama da komai ba su kaga bai kamata ka yi kiyasin shi da wani cikin halittu ba kiyasi ne ma alfari allah sauki to idan ya sabko din nan faya ƙulu yana cewa manye da uni fa'asta ji ba hu wa zai roƙon in karba masa mutane suna ina suna bacci allah ke cewa wa zai roƙon in karba masa kai kuma kana da bukata kuma ka ƙi tashi wannan lokacin wa zai manya da uni wa zai roƙan ko wa zai kiraye ni fa jiba lahu in ba mashi man yas'aluni wa zai roƙan fa hu in bashi Allah ke cigiyar mai roƙo a bashi mai roƙo kuma yana bacci man yastagfiruni wa zai roƙon gafara fa a fira lahu in masa gafara a ruwayar musulun ya ce fala ya zalu ka zalika hatta ya bi alfajar allah ba zai gushe ba yana fadar haka hasi alfajar ya ceto kuma ya ce fi kulle lairatin daren yau yana ciki na gobe yana ciki shi ba ɓoye daren ba kowane dare ba kamar lairatin qadar ba ne ba duk daren allah wala shi ne abin da yake faruwa walakin na aktarin nas na yaran sai dai mutane da yawa bai san haka ba mutum ya ta yawo yana cewa ku saka ni cikin addu'a amma ga mai karba addu'ar yana cewa wa zai roƙon in karba masa allah ya saboda ibn battal a cikin sharin da ya masoyar buhari yana cewa huwa wakacin sharif ya ce wannan lokacin wala lokaci ne mai tsada lokaci ne mai albarka mai daraja kwarai da gaske khassahu Allahu bitanzili fihi Allah ya keɓance shi da sabkarsa a ciki fa yatafaddalu ala ibadihi wa ijabati du'aihi da ka irin wannan lokacin yin ibada yakan zama yana da ƙarin farala? sannan kuma Allah yana karɓar addu'a ko yana karɓa kiran da aka kiraye shi wa su alihim yana karba ko yana biya wa masu roƙonsa addu'o'insu da kuma gafarar zunubi ga masu neman gafara sai ya ce wa huwa waqatun wa wa khalwatin wasu sai dai lokaci ne galibi wanda mutane suke gafala da shi waɗansu na bacci ka duba wani fashi <laughs> akwai waɗanda su ba su bacci ba sai irin wannan lokacin <laughs> da daddare zai ta hidindiminsa har ƙarhe ukun dare yana hidima shi wani lokacin baccin shi bai yi ba da lokacin ya yi sai ya kwanta <laughs> kuma irinsu akwai irinsu wani shatin ko Allah ya sauƙi Allah ya sauƙi to ana so irin wannan lokacin mutum ya zamanto yana yin imani da shi wayan bagi al'imani bin zulillahi ta'ala alal haƙiƙa kama ya liƙu bi jalalihi subhanahu wa ta'ala min gairi takhif wala tamfil wala ta'adil wa haza qaulu salaf wani kalahu albai haƙi wa gairihi min al'immatil arba'a wasu fiyanaini walhammadaini wal'auza'i wallaif wa gairihim wa share ila zalika alhafiz bilfatshi wannan lokacin ko wannan sabkaɗin malamai suka ce wajibi ne duk musulmi ya yi imani da wannan sabka a yadda aka faɗe ta amma sabka wadda ta dace da girman Allah subhanahu wata'ala ba tare da nuna kaifiya ba ba tare da ba da misali ba wannan kuma shine jumhurin malamai magabata suka tafi a kansa al'aimma al'arba'a duk wannan shine maganar su imam malik abu hanifa imam shafi imam ahmad as-sufyanaini sufyan al-thawri da sufyan ibn uyayna fatawar su kenan wal hammadaini da hammad guda biyu wanne da wanne dawa yawa wallais da imam lais lais ibn sa'ad wa gairihim da waɗansu malamai da haka suka fatafi wannan maganar ibn hajarin ce a fathil bari a sheikh salih ibn bin wannan suna ba bin bas rahimullahu ta'ala yana cewa wasu ma ƙala salafu salih min al'imari bin nuzul wa imrarin nusus kama waradat min isbatin nuzuli lillahi subhanahu alal wajhin ladhi yaliqu bihi min gairi takhif wala tamthil iri sifatihi ibn baz ce maganar malamai magabata na kwarai shine daidai wajibi ne musulmi ya imani da wannan sabka sannan ya imani da waɗannan nassoshi da makamantarsu wanda suka zo da bayanai irin wannan ba tare da nuna kaifiya ba ko misali ko wani abu kamar hakan hadha huwa tariqul aslam Wal wal'aƙwam wal'alam wal'ahakan fatamassaka bihi wa abda alaihi bin nawajis wahdar ma khalafahu tafud bi salamatillah wallahu a'lam sannan wannan fassarar wadda aka yi mahadisin haka ta magabata ita ce tafi zama daidai ita ce tafi kuɓuta. da haka ya ce ka kokari ka rike wannan fassara duk wata fassara da zaka ji sabanin wannan ka nisance ta akwai halaka cikin ta wallahu alamu Allah shi ne fi sani na na kamar fassara wa kowa ma'aikun

su kuwa mu'tazila suna fifita hankali akan nasi, su ka'ida shine dindansi in yazo dole sai hankali zai iya daukar shi idan hankali bai iya daukar shi to sai a yadda shi su kuma 'yan sufiya masu cewa allah yana ko'ina kenan su yan ɗariƙun sufaye su kuma wai abinda suke cewa shine kada a kwatanta Allah da halittarsa don haka a ƙoƙarinsu na su kore ma'alla Allah kamancece ne da wani halittarsa sai suna kore siffofin Allah da yawa idan an ce Allah yana da hannu za su ce to an kamanta Allah da mutum mutum ma yana da hannu to da haka ba za a ce allah yana da hannu ba sai dai a faɗi wani abu allah ya daidaita akan al'arshin za su cituwa tuwa ai mutum ma yana daidaita akan gado ko akan shimfiɗa an siffanta allah sai su kora wannan siffar to sannan a ƙidar su kuma cewa allah ya daidaita akan al'arshinsa suna kora wannan saboda suna cewa amma allah makan shi kuma bai da makani sannan kuma an siffanta shi da halittu don an ce ya daidaita a kan al'arshi da haka su a wurinsa Allah yana koyina to kamar yadda ka ce ɗin dama shi wannan hadisin yana daga cikin hujjojin malamai halin suna cewa Allah a sama yake domin tun da an ce yana sabkowa ila sama duniya mai wannan yake nuna daga sama yake sabkowa domin idan daga ƙasa ya tafi sama kaga cewa za yana hawa sama to amma sai aka ce yana sabkowa kinan daga sama yake sabkowa so cikin dama hadisan da su ahli sunna suke nuna cewa Allah yana sama wannan yana ciki to amma su a fahimtar su ba za ka ce Allah yana sama wadan ka takaita masa wuri in ka ce yana sama to me bai sa abin da yake faruwa a ƙasa ba kaga wannan shi kuma shirme ne mu da muka ce dama yana sama ai sai muka ce amma huwa fi kulli makanin bi ilmihi la bi zatihi sai muka ce amma ko ina yana nan amma da iliminsa ba da zatinsa ba a to amma su abin da suke so a tabbatar shine Allah yana ko ina bi zatihi to in suka faɗi wannan za su faɗa da wannan hadisin domin shi yana faɗa da abin da suke a kan shi yasa za ga da yawa 'yan ɗarika ba su yadda da wannan hadisin ba wadda ya rubuci na sha jin shi yana suka hadisun yana neman ya kore shi ma daga cikin hadisan manzan Allah to kuma wannan ba ya ce ka'ida ta malaman hadisi ba shi duk ilimi yana da malamansa kuma duk duniya kowa ya yadda ba ma'abocin abu haƙƙinsa shi ne a ala to da za a bi wannan ƙa'idar wasu alu a halar zikiri in kuntum la ta'alamu yanzu a harkokin duniya ba harkokin addini ba ba professionals kowane profession ai ana ba masana wannan harkar yanzu ka je asibiti wanda ya je karanta injiniyarin kawai sai zo ya zauna bisa kujerar likita ya ce a kawo mai marasa lafiya ba zai yi ba wanda shi kuma likita yanzu ba zai zo ana gini ba ya ce to aini yana gani ya ja ya ce aina sai ya ce a ko ba haka ba to idan a harkar duniya kowane layi ana ba ma abota wannan layin me yasan ya wai a musulunci ba za a yi haka ba in ka zo da alkur'ani sai a ce to a nemo malaman tafsiri duk malamin da malamin tafsiri ba ne to ba layinsa ba ne ba suwa za a saurara a wannan layin malaman tafsiri idan an zo da maganar hadisi suwa za a saurara malaman hadisi to amma a musulunci sai ga mutum yana lafiya, musulunci ba takassus kuma akwai shi malamin da malamin tafsiri ne kawai sai ka ji ya shiga gonin malaman hadisi ƙarshe banda zai yi shi ko malamin hadisi in ya shiga gonin malamin tafsiri shi ma yana iya banda to shi za ga malaman da suke da takassus su suna tsayawa layansu ne kawai muhammad nasu duniya albani rahimullahu ta'ala layansu ya tsaya har yanzu bai da wani littafin tafsiri wanda za a ce na shi ne shi wannan layin ya tsaya to haka za a ga malamai akwai malaman da allah ya musu baiwa za a ga suna da fannoni da yawa a kansu kama alimamin nawawi sun ce shi mutafannin ne kusan ba ma fannin da bai rubutu ba a ciki to kaga akwai irin waɗannan to amma sai ga malami ya zo eh, dr ahmad gumi haka ya zo shi ba malamin hadisi ba ne ba ba malamin hadisi ba ne ba ya zo ya ta faɗar waɗansu maganganu wanda ba a san da su ba to allah sauri to idan za ka kori hadisi ba ko matani <laughs> illa biyu take sa a kori matani illa ko shizus to kai baka magana illa baka magana shizus amma kuma cewa kake wannan ba magana manzo to ta za a yadda kaga sai dai kai baba tun kawai shikenan ka gama shikenan ka kara gaba amma dai su masana abu wallahi sun san ba haka ake yi ba Allah ya shirya da mu to ina ne ya kamata mu tsaya idan Allah ya kai mu sati mai zuwa sai mu tashi hadisi na 754 me yasa ya imam bukari ya kawo wannan hadisin alam kamar da na yi tambaya farko ƙwarai kusa abinci a <laughs> shi abinci neman shi ake <laughs> ji abin da ya ce eh shi malam ya ce abin da ya sa imamul bukari ya kawo wannan hadisin kamar da muka bayani can babin addu'a ya gabata mai kawo shi a can ba sai da ya kawo waɗansu ka ya ratsa da su sai kuma ya kawo wannan sai ya ce abinda ya sanya shi a fahimtarsa kamar imam al-bukhari yana ishara cewa mai iyalai wanda yake ciyar da su ya ringa tashi tsakar dare yana roƙon allah ya buɗa mai hanyoyin da zai samu abinci to wake da wata fahimtar ko duk wanda fahimtar ta yi Olha como será. Hum. Não. É. Tchau. Olha como são. ta mata ka ce wadda da ba ya ta ka ce tun da kake magana ta yayi daidai a alaikun salam mm. to

to ga ra'ayoyi nan da ya gasu nan <laughs> waɗansu suna shiga cikin waɗansu <clears throat> to shi mai rubutu idan ba shi ya bayani ba sai dai kawai kowa ijtihadi ijtihadi ake ce mashi wanda ya dace yana da lada biyu wanda ya kuskure yana da lada ɗaya saboda shi mai rubutu shi bai bayani ba amma dai akwai manufa akwai dalilin da ya sanya ya galibi irin wannan in ta faru abinda malamai suke cewa domin ka gane shi fa lokacin da yake rubuta littafin ba wa littafin hadisun ba ne ba ya aje na yana kwafa daga kan suke fitowa zai ce babi kaza sai kawai ci gaba da haddasa na wani an wani an wani sai ya kawo hadisi haddasa wani an wani an wani sai ya kawo hadisi sai ya kulle sai ce babin kaza sai kuma ya kawo hadisan da ke ciki to tun da shi dan adam ne sai ya kulle babin addu'a haya ya kawo babin giba haya ya kawo kaza sai wannan hadisin ya faɗo mashi aiko ga wani hadisi na to saboda saurin rubutu ya kun ya ce bari in koma can in saka kawai sai mushi babi ana kai in ka zo karatu ka dauke ka bai da sai inda yake ko fahimta imam malik ibn anas shi yana daga cikin baiwar da allah ya masa kullum review na aikinsa yake kullum review yake shi ya sa muwadda za a ga akwai muwadda kala-kala ta fi arba'in da an sabke ta sai a maimaita lokacin da ake maimaitin nan za a ga wani abu wanda ya kamata a ce an sanya sai a gyara in an tafi an tafi kuma an ga wani sai a gunga to idan malami shi ba wannan salon aikin yake ba in yi kawai ya riga ya wuce mun fahimta da ya riga ya wuce sannan littafi ya wanzu har ya kawo yanzu yana wani albarka wannan littafin domin akwai tafai da dama shi kansa bukari littafi na ya rubuta suna da yawa amma littafansa yanzu wanda aka sani wanda ake ta karatu cikinsu yan ka cire sayar bukari idan da al'adabar mufrar sayar waɗansa dai a faɗi sunayensu sai dai a faɗi sunayensu akwai littafai da yawa wanda aka rubuta amma allah ya zafi waɗansu ya sa musu albarka su ne suka wanzu har yanzu ake ta karatu a cikinsu to galibi haka suka rubutunsu wani malamin aka baka labarin yadda yake rubutunsa za ka yi mamaki wani kan hanya ne ban yana tafiya in dare ya an dan tsaya za a huta sai ya dauko akwai littafin ibn qayyim zalil ma'at bolam shidda ne akan hanya ya rubuta shi zai tafi daga sham za a tafi maka aikin hajji ya dan yi zango sai ya dauko takardunsa sai yana rubutu sai yana rubutu kayan dai aje aikin hajji a gama aikin hajji a dawo an gama wannan littafi kaga wanda ya yi kaga ba za ka kama shi da laifi ba in ya manta wani abu idan ya yi irin wannan maimakon ya koma baya sai kawai ya sako amma shi kansa fa wannan hasashe ne na malamai su manganin da duk za ka ji wani malamai kila ya manzo wannan a'a an tuho an nemi abinci da rana an nemi abinci to an ba iyalai sun ci sun koshi to kar wannan ya sanya a gaji ko a shagara dare ya zama na bacci ne dari bisa a to sai a ce maka akwai fa wata falala cikin daren nan sai a kawo wannan hadisa sai tuna maka cewa yanzu fa neman abincin nan kamar yadda aka ce da shagalta da kaza da kaza da kaza kar ya manta maka da wannan aiki mai tsada wanda ake cikin dare mun gane zai iya shiga a ya kawo ne don ya nuna maka abincin nan fa da ake cewa a nemo a samu lada da shi sai allah ya bada to ba laifi in ka ya tsakar dare kai addu'a ka roƙi allah ta'ala ya bada sai iya shiga amma duk malamin da zai kawo wani bayani ijtihadi ake ce mashi saboda shi dai mai littafi bai yi bayani ba allah ya samu dace to a kira sallah ci gaba daga inda muka tsaya abinda muka faɗa na daidai allah shi ba mu ladai kuskuren mu allah shi mana afuwa shi ya fi mana baki ɗaya allah ka nuna mana gaskiya gaskiya ce ka ba mu ikon binta ka nuna mana karya karya ce ka ba mu ikon guje mata halin da kasan mu take ciki da abubuwan da suke faruwa na satar mutane da zubar da jini da fitintunu da musibu dai ga sunan kala-kala allah muna roƙon ka kawo mana mafita ka kawo mana ƙarshen su ba don halayen mu ba allah ka fitar da mu daga wannan musiba ka maido mana da zaman lafiya da kwanciyar hankali allah kai mai iko ne akan haka ba don halayen mu ba ah, kamar yadda abubuwa dai ga sunan sai ƙara cakudewa suke wacan makon ranar juma'a ko yaran makarantar nan na eh, niger state su allah ya taimake su sun dawo gida to kuma sai a ƙara ɗaukar waɗansu a zamfara su kuma wannan wanda aka ɗauka ma yara ne 'yan mata kuma har zuwa yanzu ɗinnan nan ba a sako su ba amma dai jami'ai sun ce ana na ana ta tattaunawa da magana da waɗanda suka ɗauke su ɗin ganin cewa an sako su to sako su dama za a sako su tun da dama an ɗauke su ne don a sako su ba kamar 'yan boko haram ba ne ba su 'yan boko haram inda sun ɗauka ba manufarsu ba dama su ɗauka don sako suna da manufarsu amma su waɗannan manufarsu shi ne su ɗauka don su sako su bayan an masu waɗansu abubuwa da haka za a sako su to amma babba abin da ya fita da hankali irin rayuwar da su yaren nan za su yi a cikin wannan kwanakin kafin a sako su nan domin dole sai sun sami yanayi na damuwa da za mu kira wannan trauma wani abin zai tasiri a cikin zuciyarsa in ba su sani ba har ya mutu kagatin yana yaro an saka mai wata illa ko wani cikas a tare da shi to ba karamin cutarwa ba ne ba yaran nan in sun fito ka ji suna ba da bayanai kai za ka fahimci cewa lalle an zalunce su don haka mu taimaka ma waɗannan yara da addu'a allah ta'ala ya tsamar da su kuma ya fitar da su su yan boko haram in suka taho za su kamo yara har wurin kwana sai an tanadar musu da abinci da komai amma shi wannan zai da wannan tunanin ko ba zai wannan tunanin ba zai zo ya kwashi yara abinci ba wannan kunga yara kankara kuli fa ake ba su da dankali har suka dawo dankali ne kawai dankalin kuma ba su ya ba ko da fafe danyi za a daddatsa shi kawai haka pieces sai a zuwa cikin bokiti ana ba su sai ka dauki sai kuma kuli ka dauka shi ba wani lokaci ma bai kawo kan waɗansu ya kare to shi kenan sai ku haƙuri ruwa ba wata tukunya ba ce ba ko waɗansu kofuna tafki ne nan ba wanda ya ji ƙishirwa kawai sai ya je ya sha kuma dabbobinsu da sauran su manan suke shan ruwa ga kaya ɗaya ne a jikinka ba wanka ko sallah ba su da nisi to kaga duk waɗansu abubuwa ne na zalunci don haka dole ka tausaya ma yaro in ya shiga wannan halin amma duwan nau'in wahala da ka sani ya danna in ka ji maganganun su zaka tausaya musu kuma za ka gane an zalunce su tunda su waɗansu mutane ba su da bambanci don wanda mutunan da zai zo ya maɗan uwansa ɗan adam haka waɗansu cikin suna da yaya amma duk ba wannan tausan ba wannan rahama insaniya ɗin wadda ke tare da ɗan adam duk babu ita mutum kawai zo yana tiritin ɗin ɗan adam kamar dabba wannan zalunci kuma duk wani mai mulki wanda da ya sakaci da hannunsa ko da ko ya sakaci wannan abin ya ci gaba da faruwa wallahi wannan mutunan sai Allah ta'ala ya kawo shi domin yanzu shi jiya gwamnan zamfara ya ce za a sako yaren nan kuma ya faɗi ya ce idan an sako su zai faɗi waɗanda ke da hannu a kama yaran nan ya ce kuma za a yi mamaki Allah da gaske yake Allah kuma waɗanda zai ɓata masu na ya ce suwa ne alhalin ko ba su bane ba to kaga wani abu ne wanda su kansu ya kalli gabanin sai ga ba sa yin abin da ya dace akan abu to a irin wannan yanayin kaga sai dai koya ta kan shi ke da tomo addu'a za mu iya mayarin nan allah ta'ala ya kubutar da su ya maido su gidajensu lafiya da waɗanda suke ta ƙoƙari na ganin cewa an sako su suke bayar da haƙƙin da allah ta'ala ya ɗora musu yadda ya kawata muna roƙon allah ta'ala ya ƙarfafe su kuma allah ya taimaka musu waɗanda kawai suke da hannu ko suka yi sakaci ko akwai abin da za su yi abin nan ya tabbata a kubutar da yaren nan amma suka ƙi da gangan ko saboda wata manufata ta su allah kana kallon su allah ka yi mana maganin irinsu allah ka cire mana irin waɗannan mutanen daga madafin da ke hannunsu allah kai mai iko ne akan wannan sannan yana da kyau kullum tunaninmu ya dinga tafiya da nesa da nisa kai mu dinga takaita tunaninmu wannan abin in ya ci gaba da tafiya to illolin da zai sakanmu wannan al'ummar za a daɗe ana fama da su yanzu dai gashi iri-iri wannan abu yana neman ya shafi harkokin ilimi yanzu jihar zamfara sai rufe makarantu boarding school sokoto sai rufe kano sai rufe yobe sai rufe dama naija a rufe suke duka jihohin nan jihohi ne na musulmai katsina masu rufe boarding school dole su katsina sun ce yara 'yan boarding su koma kowa ya tafi dan garin su ya je ya ci gaba da karatu shi ma akwai matsala ciki domin dama waɗansu dai su tsin dama a cike suke to kuma sai ga waɗansu yare da an ce su ma su koma can kuma sanarwa a rediyo jiya muna tare da wani darakta na ministry rikica to wai su yaran da kuka ce su tafi su tafi makaranta ta kusa da su in sun je mi za su nuna ko kawai zuwa zai ce to gari da da makaranta kaza nake gani na kawo kai na aji kaza nake to sai ga abubuwan da ya gasu nan su ma dai kamar managers na education din wani lokaci sai kamar suna rubiya ko wani abu kamar to duk dai matsala ce da aka shiga Allah ma ya taimake mu dan da su abinda ba su kaso ma a idar hima a karar hima makarantun ma baki daya sai Allah da ya taimaka da aka ba shawarin cewa bai kama ba kamata a ce a rufe makarantu ba waɗannan yan bodin ɗin su ma dai su ƙoƙari a san da za a yi da su to mawarin kenan aka ce kowa ya tafi makarantar day school wadda ta fi kusa da shi ya je ya kai kan shi a ba shi aji ya ci gaba da karatu a nan wannan tsarin da aka zo da shi ita ministry ba ta bayanin lokacin za a yi amfani da shi ba shin an koma haka ne a kun wani tsari ne aka yi na gaggawa don abin to zuwa yaushe kuma su makarantun da aka ce yaran su za a ƙara turo musu malamai ne koya za a yi duk kaga waɗannan waɗansu abubuwa ne wanda za su ƙara ba da matsala a harkar ilimi duk wanda ya zo yana yaƙar ka ko yana neman ya kawo maka abin da zai hana ilimi wannan mutumin maƙiyinka ne kuma so yake kashe wannan al'ummar duk al'ummar da ga tana rayuwa tana ci gaba da ilimi take rayuwa da ilimi take ci gaba al'ummar da ba ta da ilimi matsala take samu da haka wannan abin sannan matsala ta gaba waɗansu ma sanadiyar wannan abin shi kenan sun daina karatu sun daina karatu sai za a samu drop out da yawa to kaga dai abin ta ko'ina kalle yana da illa to manzo Allah cewa yayi wanda ga kuskure ya iya abin da zai iya domin iya abin da za zamu iya addu'a din ita ce za mi ta addu'a wa musulmi Allah fi fidda mu daga wannan hali wanda muke ciki ya sanya mana mafita ya kawo mana ƙarshen waɗannan fitintunu da waɗannan bala'o'i allah mai iko ne akan wannan sannan kullum kamar da nake faɗa idan mun ce a yadda ba da mun gama ta nan ba shi kenan nan a gida ake nufi yanzu dai ga hadisi mun karanta mu dinga tashi tsakar dare din nan muna gaya ma Allah halin da muke ciki muna roƙon ya kawo mana mafita mu taimaki kanmu mu taimaki wannan al'umma Allah subhanahu wa ta'ala ya samu da mafita ya kawo mana ƙarshen waɗannan fitintuni subhanaka allahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta na wa natubu ilayk wa assalamu alaykum